Schönen Freitag allerseits. Heinz Reich hier am Mikrofon und ich bin nicht allein, sondern hier bei mir ist Hanna. Hallo Hanna. Hallo. Und Hanna ist auch nicht allein. Hanna hat äh, jede Menge Freundinnen mitgebracht. Macht's mal Lärm. Und drei von diesen, die wir jetzt da äh, applaudieren gehört haben, werden heute auch auflegen. Nämlich wer? Ja, genau. Das sind die Violetta, die Nesty und die Lola Rex. Da freuen wir uns extrem drauf. Hanna, Du bist ja eigentlich in korrekter Anrede Hanna mit Hut. Ja, genau. Das ist mein DJ-Name. Und du bist heute zum ersten Mal hier nicht als Gast, da warst du schon öfter hier, so quasi auch mit applaudieren und mitfeiern ja. und mittanzen, sondern heute hast du was vorzustellen. Genau, also ich bin heute selber mal bei dir zu Gast, weil ich jetzt mein eigenes Event gestartet habe, das heißt Spectrum. Und da ist morgen das erste Event. Dachte mir, da wäre es gut, mal die Leute teilhaben zu lassen. Ich wäre wahnsinnig nervös, wenn morgen mein erstes Event wäre. Wie geht's dir? Ja, ich bin ultra nervös. <laughs> ich freue mich mega. Ähm, ja. Hey, du wirst gleich für uns auflegen und äh, bevor du das tust, äh, spielen wir, so wie das hier Tradition ist, sowas wie eine musikalische Visitenkarte von dir. Magst du das dazu sagen? Ja, also hm, das ist auf jeden Fall mein top gute Laune Track. Wenn es mir nicht so gut geht, dann macht er auf jeden Fall immer alles besser. We can dance if we want to. we can leave your friends behind. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. See, we can go where we want to, place where they will never find. And we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind. night is young and so am I. And we can dress real neat from our hearts to our feet and surprise them with a victory cry. Say, we can act if we want to, if we don't, nobody will. And you can act real rude and totally removed, and I can act like an imbecile. I say, we can dance, we can dance, everything's out of control. We can dance, we can dance, we're doing it get your hands. Or oh, we can dance, or oh, we can dance. Everybody's taking the chance. Hands. Safe to dance. Oh, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. abuse it, never gonna lose it. Everything'll work out right. I see we can dance if we want to. We can leave your friends behind. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. I see we can dance, we can dance, everything's out of control. We can dance, we can dance, doing it from pole to pole. We can dance, we can dance, everybody look at your hands. Everybody's taking a chance. Well, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. Well, it's safe to dance. Well, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. It's safe to dance. Yeah. it's safe to dance. It's safe to dance. Oh, it's safe to dance. Oh, it's safe to dance. Da kann jeder mitsingen und jetzt haben wir sicher für den Rest des Abends einen Ohrwurm. Und noch dazu ist das ja ein sicker Witz auf mehreren Ebenen. Ja. Hanna mit Hut spielt uns. <laughs> The Man Without Head. Genau. <laughs> Die Männer ohne Hüte, The Safety Dance. Danke, super Song. Und äh, jetzt kommen wir mal jetzt zu dem seriösen Teil deines Auftritts. Du hast ja als Musikerin mit Instrumenten angefangen und bist dann ins DJing eingetaucht, wie ich gelesen habe. Stimmt das? Ja, voll. Also ich bin äh, von klein an eigentlich schon bei der Musik. Ich war in einer Musikhauptschule und habe da einen Haufen Instrumente gelernt, auch Gesangsunterricht gehabt. Beeinflusst dein musikalischer Background heute deine Sets und deine Trackauswahl? Es hat mir auf jeden Fall leichter gemacht einzusteigen, weil ich schon sehr viel vorher wusste. Ja, aber sonst würde ich sagen, was der Haupteinfluss ist, was meine Sets so besonders macht, ist, dass ich sehr viel verschiedene Musik höre und auch meine Sets eine bunte Mischung aus vielen verschiedenen Genres sind. Du startest jetzt, wie du schon gesagt hast, deine neue Eventreihe Spectrum. Morgen geht's los. Was ist da deine Vision dahinter, musikalisch und inhaltlich? Wie der Name schon sagt, geht's ums Musikspektrum und ja, ich möchte einfach die verschiedenen Menschen und verschiedene Musik zusammenbringen. Und ja, also das erste Event wird jetzt mal ein Floor sein. Und genau, es geht um schnellere Musik, da wo mein Herz auch dafür schlägt. Alles ab 140 BPM aufwärts bin ich zu Hause. Und dann schauen wir mal, wie es weiterläuft. Sag sicherheitshalber nochmal, wo sich dieser Floor befindet. Das erste Event ist jetzt morgen im Flug und da ist Bass Temp, ein Franzose, unser Headliner. Dein Sound als DJ, der bewegt sich ja zwischen Hard Techno, Schranz und Psytrance. Wie findest du in dieser Intensität den richtigen Flow für dein Publikum? Mm, das ist eine gute Frage. Es ist auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde sagen, ich gehe einfach mit dem Flow und schaue, was zusammenpasst und versuche jetzt nicht so viel auf Genres zu achten, sondern eher mehr auf Energie genau. Und wie viel ist bei dir Vorbereitung und wie viel ist Spontanität? Uh, ähm, ich bereite sehr gern sehr viel vor, weil ich immer aus den Tracks das Beste rausholen möchte und da habe ich das Gefühl, das gelingt mir am besten, wenn ich vorher alles vorbereitet habe. Dann genau. sind wir jetzt gespannt auf dein Set. Du wirst ungefähr 30 Minuten für uns jetzt losschranzen. <laughs> Was hast du eingepackt? Ja, ich habe heute auch wieder eine bunte Mischung mit. Ich werde mit Techno beginnen und dann schauen wir mal, wo es hingeht. Wahrscheinlich Richtung ich glaube, als nächstes ist dann Hard Techno. Es kommt auf jeden Fall Schranz auch. Wird auf jeden Fall lustig.